Yeah, yeah, yeah. Eh, nos fuimos. Hoy salgo con toda la clica. Mi banda al toque la aplica. La cumbia que baila en las pibitas. Rompiendo los parlantes en la quinta. Donde pinta clandestina. Perreando toda la gata fina. Los rochos ranchando en la esquina. La marico fuimos tumbando la brea, el humo como chimenea. sentona prende y lo menea, cachivachea con los panas, quemando una marihuana. Se anda sola, la llama a su hermana y lo enrola como una artesana si le da gana. Eh, vamos a cambiar la onda, compa. Cuando prendemos matamos llama Soy la mala suerte, no importa el karma Cuando llegamos suena la alarma Y todas las perritas se ponen palga Tu toto me invita a darle una palma El vino la sangre, el churro en el alma Desde que salimos mueve la rama Andamos fuegote pero con calma Tres bolsones cerrados a presión Que me disculpen por mi expresión Todos estamos puestos para la misión Activo y te causamos una explosión y a veces no piensa quién lo diría Que andamos activos todos los días No importan los comentarios Seguimos ganando en el barrio eh, Elegante que lo